Ezabuli ya makumi gana Omukama tanaga mwiruwe Nkegumisiriza nalindirira omukama yampa amatwi yaulira okutaka kwange Akanyia omukinyanga Yanyia omuntoro eri kuterera Yasinga yanyemereza arwazi yandokora Akanyegesa oruoya ruya, ruya ruo yarokusingiza ruhanga waitu bangi balireba batine besige omukama muberwa omuntu ayesiga omukama atayekwata banyaikuru abafukamira baruwanga abatabayo waitu mukama ruwanga wange ebigiro byawe ebyokutangaza nebyoyenda kutukolera biba bingi tabayo muntu nomo wakukwigana kana kwenzire kubibara nkabigamba tibyakubazirwe ebitambo nebiyongo tobyenda kyonka onziburuire amatwi tokendaga byongo byakokibwa anga biyongo bya nyantano ya bufu nanye niko kugira nti leba naija niko kyampandikirweo omukitabo nishemererwa kukora ebyo kagonza waitu ruhanga wange eiteka lyawe lindi amutima enteko yabantu bawe waitu mukama ngitonire amakuru garungi okwoniwe oturokora ikyo naiwe nokimanya oko ntaliburwa kukigamba tine tangire kugamba kwo ondokoire ngambire okwo obamwese gwamara ojuna enteko mpango ekikire ngigambire okwo ogira ekishano obwesigwa waitu mukama otayanga kunganyira ekishakyawe no bulungi bwawe bindinde ebiro byona enakuza bulingeri estaina rubara zintangatangire embajuzona amafu gankanyao muno tinkibona gashaga orubara rweshoke ryange nashuburugukirwe waitu mukama girebyera ondokole mukama rahuka onjune bashonalebona marabagwe omkabuta abampiganisa kunita bagarukeyo bashonale abaitanira okunkora kubi abali kunsi nikira amaino basingwe bashonale kyonka abakuiga bona bashanduke bakushemererwe abali kukusimira okubarokora bagambe obutalekera bati omkama abamuhango Norunda abandi moro anga ndi mwanje omkama antekerezayo oba mujuni wange murokozi wange utakerererwa waitu ruhanga wange